Awit, Kabanata 132 Alalahanin mo, O Yahweh, si David na iyong alipin. Huwag mong lilimutin ang lahat ng hirap na kanyang tiniis. Alalahanin mo ang kanyang pangakong ginawa sa iyo. O dakilang Diyos ng bansang Israel, wika niya'y ganito Di ako uuwi. Nangangako ako na hindi himlay hanggat si Yahweh ay wala pang lugar na matitirahan. Isang templong laan sa makapangyarihang Diyos ni Jacob. Aming nabalitaang nasa Bethlehem ang kabahan ng tipan sa bukid ng Jaar namin nasumpungan. Ang aming sinabi, ang templo ni Yahweh ay puntahan natin sa harap ng trono, siya ay sambahin. Sa iyong tahanan, Yahweh, pumasok ka kasama ang kaban, ang kabang sagisag ng kapangyarihan. Iyong mga pari, hayaang maghayag ng iyong pagliligtas, ang mga hinirang sumigaw sa galak alang-alang naman sa lingkod mong si David. Ang piniling hari ay huwag mong itakwil. Ang iyong pangako kay David mong lingkod, huwag mong pabawiin. Ganito ang iyong pangakong habilin. Isa sa anak mo ang gagawing hari upang mamahala matapos na ikay pumanaw sa lupa. Kung magiging tapat ang mga anak mo sa bigay kong tipan at ang mga utos ko ay igagalang ang mga anak mo'y pawang magaharing walang katapusan. Pinili ni Yahweh na maging tahanan ang lunsod ng Zion. Ito ang wika niya. Doon ako titira panghabang panahon. Ang paghahari ko'y magmumula roon ang lahat ng bagay na hingin ng Zion, aking ibibigay. Hindi magugutom ang dahop sa buhay. Iyong mga pari, hayaang maghayag sa aking pagliligtas. Ang mga hinirang sumigaw sa galak. Sa lipi ni David, ako ay kukuha ng haring dakila upang maingatan ang pagpapatuloy ng pamamahala. Yaong kaharian niya ay uunlad at mananagana, ngunit kaaway niya'y lahat mapapahiya.